bada e, itxas energia e, duen planta bat, eta bertan dagoena eh, dira e, eh, amasei kamera, Bale? E, eh, hauek daude e, itxaspetik e, e, irekita eta e, olatua datorrenean e, ba, e, kamararen e, goiko partean dagoen e, e, utxune bat badau eta bertan dauko katuta turbina bat. Eta orduan, ba, e, olatu honek e, komprimetzen du e, kameran dagoen airea eta aire honek e, mugiarazten du turbina. Eta olatua mm, bebai alderatzen denean, aldentzen denean barkatu, ba, egiten du gauza bera, zurgatzen du e, airea eta berriz aire horrek mugitzen du turbina. Eta elektrizate hori e, badoa segidan sarera eta ba, biztanleek e, dute. Zenbat biztanle endako egiten da, Ba, normalean guk daukagu e, urteko produkzio bat e, balio duena e, ustiatzeko e, edo betetzeko e, eun e, berrogeta hamar e, familiaren e, beharrak. Hmm. Bimilata mekatik uste dut eh, ari zaizela horretan, nola gauzatu zen proiektu hori, nolaren ideia da? portu departamentu zaia, e, eh, Euskal eh, gobernuarena, eh, erabaki zuen momentu batean mutrikuko portuaren e, zartzeko arazoei erantzun bat edo soluzio bat ematea. Eta orduan erabaki zuen eraikitzea dike bat. Eta momentu horretan, e, beraiek etorri ziren e, eberen gana, eta e, proposatu ziguten, ba, a, e, aprobetsatzea oportunitate hau, ba, bertan kokatzeko e, eh, itxas energiaren prototiporen bat. Eta orduan, ba, hartatik hasi ginen e, ja ikusten e, zezegoen munduan, eta erabaki genuen ba, onelako teknologia erabiltzea teknologia horrek eh, badu kostu bat. Lortzen duzu, eh, diru mailan, Eh, sortzen den elektrizitateari begira, e, nola, nola martxan da, ez da kostu handikoa izan zen, e, lortu duzu hori, diru hori behitze e, lortzea? Nola... Ez ez dugu berreskuratu eta uste dute pues, e, nahiko urte pasatuko direla berreskurapen hori lortu arte. Baina bueno, momentu batean e, gobernuak egin zuena izan zen e, egitea apostu bat. Beraz, esan ekonomiko aldetik e, pentsauta baizik eta bueno, ba, nahi genuen Euskal Herriaren e, izena ego bikotea itsas energiaren eh, sektorean, e, ba, oran, mundu erreferentzia bat bezala eta horregatik egin genuen apostua. Proiektu bizika intzindaria da bakarrak ziste urte dut Europan edo... Munduan, esan dezakegu, bai, gara e, lehenengo e, planta komertziala, hau da, sarera e, ze, sartzen e, duena sortutako elektrizitatea. Uste duzu edatuko dela, horako proiektu bat, beste norapaiten erabiltzeko, bada aukera? E, bai, gauza da, zaila dela e, topatzea e, dike berriaren e, eraikuntza hori, baino e, pentsaten ari diren, e, dena orain da, eramatea teknologia hau e, itxasoran antza, hau da, itxaso zabalera et, flotagarria egiten, eta orduan ba, adibidez ozeantek da proiektu bat teknologia e, berdina erabiltzen duena, baina buia batean eta itxaso zabalean. Eta hauek e, egingo dituzte euren e, lehenengo entzeguak bimepen e, uda honetan. Eta hemen izateak uh, zuenako zer nahi du, uh, pantaila bat, uh, proiektu dakinaraztea, araztea, ezagutaraztea? Bai, apur bat pues, mende, jende guztia jakiteko nahiko gertu gaudela, garela nahiko bereziak eta ba, bai, ba, ezagura apur bat gure proiektuak eta gure lana.